praštaju, a Allah voli one koji dobra djela čine i za one koji se kada grijeh počine ili kada se prema sebi ogriješe, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole. A ko će oprostiti grijehe ako ne Allah i koji svjesno u grijehu ne ustraju? U ovim plemenitim ajetima spomenuto je nekoliko osobina stanovnika dženneta. Prva osobina jeste bogobojaznost, to jest vjernici su se bojali svoga gospodara, pa su se zaštitili od njegove kazne, izvršavanjem njegovih naredbi, pokoravajući mu se i nadajući se njegovoj nagradi, ali i ostavljanjem njegovih zabrana, pokoravajući mu se i strahujući od njegove kazne. Druga osobina jeste nesebično udjeljivanje i metka i u obilju i u oskudici, dakle, udjeljivali su ono što im je bilo naređeno da udjele i sve su to činili na propisan način, pa su izdvajali zekat, milostinju, izdržavali su one koji su kod njih imali pravo na to, izdvajali su za potrebe borbe na Allahovom putu i na drugim putevima dobra. Sve ovo su izdvajali i kada su bili u izobilju i u oskudici, izobilje i bogatstvo nije ih obmanulo i ponukalo da strastveno vole novac, škrtare i neprestano priželjkuju njegovo uvećanje. Isto tako, teška finansijska situacija i oskudica nije ih podstaknula da ostavljaju i gomilaju novac i straha da im može zatrebati. Treća osobina jeste savlađivanje srđbe Dakle, vodili su računa o svome ponašanju u stanju srđbe, pa nisu prelazili granicu, nisu činili nepravdu i zavidjeli drugima zbog postojeće srđbe. Četvrta osobina stanovnika dženneta jeste da su oni praštali ljudima ako bi im neko od njih učinio nepravdu, pa se nisu svetili radi sebe, iako su to bili u mogućnosti. Iz Allahu i subhanahu wa ta'ala riječi Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah voli one koji dobra djela čine, zaključuje se da praštanje nije pohvalno izuzev kada će se time postići neko dobro, to jest kada doprinosi popravljanju stanja. A što se tiče praštanja, nakon kojeg će se povećati zlo nasilnika, tada takvo praštanje nije pohvalno, niti će se dobiti nagrada za njega, Allah subhanahu wa ta'ala kaže na drugom mjestu u svojoj plemenitoj knjizi فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ a onoga koji oprosti i izmiri se, Allah će nagraditi. On u istinu ne voli one koji nepravdu čini. Peta osobina jeste pokajanje i traženje oprosta za počinjeno nedjelo i grijeh. Dakle, kada bi vjernici počinili kakvo ružno dijelo ili kada bi se prema sebi ogriješili, Allaha bi se sjetili i oprost za grijehe svoje od njega zatražili. Fahiše jeste ogavni, veliki grijeh poput bespravnog ubijstva, neposlušnosti roditeljima, jedenja kamati, jedenja imetka jetima, siročeta, bježanja s bojnog polja, bluda, krađe i sličnih velikih grijeha – a što se tiče griješenja prema sebi, to je općenitije i obuhvata i male i velike grijehe. Shodno tome, kada vjernici učine nešto od spomenutih grijeha, prisjete se veličine onoga prema kome griješe i u njihovim srcima pojavi se strah od njega uzvišenog. Prisjete se Allahove milosti i njegova oprosta i predaju se razlozima koji vode do njegove milosti i oprosta zatraže oprost za svoje grijehe, zamole ga da im prekrije njihove grijehe i otkloni kaznu. Iz Allahovi subhanahu wa ta'ala riječi A ko će oprostiti grijehe ako ne Allah? Zaključuje se da oni nisu tražili oprosta od nekoga drugog mimo Allaha, jer grijehe ne oprašta niko drugi do Allaha. Šesta osobina jeste da oni nisu svjesno ustrajavali u činjenju grijeha, znajući da je to grijeh i poznavajući veličinu onoga prema kome bi činili grijeh, poznavajući blizinu Allahovog oprosta, naprotiv, oni su žurili da ostave griješenje i da se pokaju.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 Oni koji namaz svoj ponizno obavljaju i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju i koji zekat izdvajaju i koji stidna mjesta svoja čuvaju osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu. Oni doista prijekor ne zaslužuju, a oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju. I koji o povjerenim im emanetima i ugovorima svojim brigu brinu i koji molitve svoje na vrijeme obavljaju, oni su dostojni nasljednici koji će džennet naslijediti, oni će u njemu vječno boraviti. U ovim plemenitim ajetima istovremeno je spomenuto nekoliko osobina stanovnika dženeta. Prva osobina je jeste da su vjernici koji vjeruju u Allaha i u sve što je obaveza vjerovati, poput vjerovanja u Allahove meleke, njegove knjige, njegove poslanike, posljedni dan, odredbu dobra i zla. U sve to oni vjeruju takvim imanom koji ih podstiče na prihvatanje, poniznost, poslušnost i izvršavanje Allahovih naredbi. Druga osobina jeste da su oni skrušeni u svojim namazima, svoje namaze obavljaju prisutnih srca, smirenih pokreta, dok klanjaju, zamišljaju da stoje pred svevišnjim Allahom, obraćaju mu se njegovim govorom, približavaju mu se njegovim spominjanjem, zikrom, pribjegavaju mu u svojim dov dovama, tako da su skrušeni i svojom spoljašnjosti i svojom notrinom. Treća osobina jeste da se oni klonu svega onoga što ih se ne tiče, to jest udaljavaju se od svakog govora i dijela u kojima nema nikakve koristi. Dakle, odlučno se klonu takvih besposlica i svoje dragoćeno vrijeme provode samo u korisnim stvarima. Isto kao što čuvaju svoje namaze svojom skrušenošću, tako i svoje vrijeme čuvaju od beskorisnih stvari. Ako se udaljavaju od svega što im ne koristi, onda se još više udaljavaju od onoga što im šteti. Četvrta osobina stanovnika dženneta spomenuta u ovim kuranskim ajetima jeste udjeljivanje milostinje, udjeljivanje zekata. Ovdje se prije svega dakle misli na obavezno izdvajanje zekata, a nakon toga misli se na sve riječi i dijela kojima se čiste duše. Peta osobina stanovnika dženneta jeste da oni čuvaju svoja stidna mjesta, to je svoje spolne organe, izuzev od svojih supruga ili onih koje su u posjedu njihovu, pa kao takvi oni prijekor ne zaslužuju. Oni čuvaju svoje spolne organe od bluda, homoseksualizma, jer je to grijeh prema Allahu, ali i grijeh kojim se narušavaju moralne i društvene vrijednosti, Čuvanje spolnog organa obuhvata i mnogo više, odnosno pod istim se podrazumijeva i čuvanje pogleda, obaranje pogleda, nedoticanje zabranjenog i sl. Iz i subhanahu wa ta'ala riječi oni doista prijekor ne zaslužuju, zaključuje se da muškarac zaslužuje prijekor i grijeh ukoliko zadovolji svoje strasti mimo svojih supruga jer se samo sa suprugama ispunjava urođena potreba za zadovoljavanjem strasti. Samo sa suprugom dolazi se do potomstva i drugih koristi. U općenitim riječima Allaha subhanahu wa ta'ala, a oni koji i pored toga traže, oni u zlu svim pretjeruju, dokaz je zabranjenosti samozadovoljavanja, jer svako zadovoljavanje strasti koje se upražnjava u vanbračnim vezama nije dozvoljeno. Šesta osobina stanovnika dženneta jeste da oni vode brigu o svojim emanetima, povjerenim stvarima i svojim ugovorima. Emanet je sve ono što se čovjeku povjeri, svejedno bilo to verbalnog ili praktičnog karaktera. Dakle, ako ti se neko tajno obrati, znaj da ti je povjerio emanet. Onaj koji pred tobom učini neko dijelo, za koje ne voli da drugi saznaju, znaj da ti je povjerio emanet. Onaj koji ti ostavi svoj imetak na čuvanje, povjerio ti je emanet. Ugovor je ono čega se čovjek pridržava u dogovoru s drugim, poput zavjeta Allahu ili poput prisutnih ugovora među ljudima. Tako stanovnici dženneta vode brigu o emanetima i ugovorima između njih i uzvišenoga Allaha. Isto kao što vode brigu i o emanetima i ugovorima između njih i drugih stvorenja. U ovo ulazi ispunjavanje dogovora, ispunjavanje dozvoljenih uvjeta u dogovorima. Sedma osobina stanovnika dženneta spomenuta u ovim kuranskim ajetima jeste da oni ustrajavaju u obavljanju namaza, čuvaju svoje namaze od zapostavljanja i ostavljanja, tako što ih obavljaju u njihovim namaskim vremenima, na najpotpuniji način sa svim namaskim uvjetima, temeljima, obaveznim radnjama, sastavnim dijelovima i sl. Osim navedenih osobina, Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi spominje i brojne druge osobine stanovnika dženneta kako bi postale sastavni dio ličnosti onoga koji želi da stigne do dženneta. Što se tiče hadisa Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam koji govore o osobinama stanovnika dženneta, oni su također brojni. Ebu Hureyre radijallahu an prenosi da je vjerovjesnik alaihi salatu wasalam rekao koji zabere put da na njemu traži šerijatsko znanje, Allah će mu time olakšati put do dženneta. Također, Ebu Hureyre radijallahu ta'alan prenosi da je vjerovjesnik alaihi salatu wasalam rekao da li želite da vas obavijestim čime to Allah briše grijehe i podiže stepene pa su prisutni rekli svakako Allaho poslaniće a on je odgovorio u potpunjavanje abdesta u teškim i nepogodnim uvjetima mnoštvo koraka do džamije i iščekivanje narednog namaza nakon prethodno obavljenog namaza. Umar ibn al-Khattab radijallahu ta'ala an prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Nema ni jednog od vas da se abdesti i uljepša svoj abdest, a zatim kaže Ešhedu an la ilaha illa Allah, vahdehu la šerike lah, wa ešhedu anne Muhammeden abduhu wa rasulu. Svjedočim da nema istinskog Boga osim Allaha jedinog, koji nema sudruga, i svjedočim da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. Ko to kaže nakon abdesta, otvorit će mu se svih osam vrata dženneta da uđe na koja god on hoće. Osman ibn Affan radijallahu an prenosi da je Allahu poslanik alihi salatu veselam rekao ko sagradi džamiju tražeći time samo Allahovo zadovoljstvo Allah će mu sagraditi kuću u džennetu. Ubade ibn Samit radijallahu an prenosi da je Allahov poslanik alihi salatu vasalam rekao pet dnevnih namaza uzvišeni Allah propisao je svojim robovima pa ko dođe u potpunosti s njima ništa od njih ne zapostavi ne umanji njihovo pravo takvom će kod Allaha pripasti obećanje da ga Allah uvede u džennet. Prenosi se od Seubana radijallahu anhu da je upitao Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam o dijelu koje će ga uvesti u džennet, pa mu je rekao, na tebi je da mnogo činiš seđdu, jer doista ti nećeš pasti ni na jednu seđdu Allahu subhanahu wa ta'ala, a da ti on njome neće povećati stepen i obrisati grijeh. Ummu Habiba, radi Allahu anha, prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao, nema ni jednog muslimana da svakog dana klanja Allahu 12 rekata, dobrovoljnih, a ne obaveznih, a da mu Allah neće sagraditi kuću u džennetu. To su četiri rekata prije podnevskog farza, dva rekata posli, dva rekata posli akšamskog farza, dva rekata posli ikindijskog farza i dva rekata prije sabahskog farza. Muaz ibn Džebel radijallahu an pripovijeda da je rekao Allahovom poslaniku alaihi salatu veselam Obavijesti me o dijelu koje će me uvesti u džennet i udaljiti od vatre. Pa je Allahov poslanik alaihi salatu veselam rekao Pitao si o nečemu velikom, a doista to je lahko onome kome Allah olakša. Obožavaj samo Allaha i ni u čemu mu širka ne čini. Uspostavljaj i obavljaj namaz, izdvaja i zekat, posti Ramazan i hodočasti Bejtullah. Sehl ibn Sad Esaidi radijallahu an prenosi da je Allaho poslanik alaihi salatu wasalam rekao doista u džennetu postoji jedna kapija, vrata koja se zovu Rajan, na nju će ući na sudnjem danu samo postači i nakon njih na nju neće ući niko drugi. Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi da je Allahu poslanik alihi salatu veselam rekao umra do umre, razlog su brisanja grijeha koji se počinu između njih, a za primljeni hađ nema druge nagrade osim dženneta. Džabir ibn Abdillah radijallahu anhuma prenosi da je Allahu poslanik alihi salatu veselam rekao ko bude imao tri kćerke pa ih bude pomagao, milostivo prema njima postupao i izdržavao ih, njemu je džennet zagarantovan. Rečeno je, Allahov poslaniće, a ukoliko bude imao dvije kćerke, odgovorio je, pa ako bude imao i dvije kćerke. Rečeno je, pojedini su smatrali da je bio upitan i za jednu, da bi rekao i jedna. Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam upitan o razlogu koji najviše uvodi ljude u džennet, pa je rekao bogobojaznost i lijepo ponašanje. I Iyad ibn Himar el-Muđaši radijallahu an prenosi da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao stanovnici dženneta su trojica, pravedni vladar koji udjeljuje, pomaže drugima i u tome ustrajava, čovjek koji je milostiv i blagog srca, prema svakom svom bližnjem i čednim musliman koji vodi brigu o čednosti svoje porodice. Draga moja braćo, ovo su hadisi vjerovjesnika sallallahu alihi wasallam koji onome ko želi ući u džennet pojašnjavaju veliki broj dijela stanovnika dženneta. Allaha molim da nam olakša ulazak u džennet, da nas podrži u činjenju dijela koja vode do njega, doista je Allah darežljiv i plemenit. Neka je Allahu salavat i salam na našega vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njegovu časnu porodicu i sve ashabe.